skrzypce przy audycjach Italo i Eurodisco, czyli Macieja Matka-Czykowskiego. Dobry wieczór, panie dobry Wieczór, dobry wieczór. Dobry, jak pan znosi te kumulacje? Dobrze, dobrze, dobrze? daję radę. Znaczy, a ponczusie były wczoraj? <laughs> To nie jest cztery. <laughs> No, no, cztery to jest jeszcze taki wynik w granicach zdrowego rozsądku chyba, prawda? Dobrze. <laughs> Dobrze, przelisz sobie jeszcze Około raz. Około czterech, pięciu powiedzmy. Myślę, że nie miałeś problemu z przeliczeniem utworów do dzisiejszych nocnych klimatów i w ogóle z wyborem. Nie robiliśmy głosowania, bo zapowiadaliśmy obecność króla Italo Disco w tych nocnych podobnych klimatach już wcześniej. Oczywiście, Sawasz e, powraca w wielkim stylu z e, pełną płytą długogrającą, 14 utworów, także trochę wyboru jednak było, bo e, na szczęście są dość krótkie, także trochę ich dzisiaj wskoczy na, na te nocne klimaty mm, i coś tam się udało na pewno wybrać. Pierwszy singiel z tej płyty, który promował całe wydawnictwo Dancing in the Dark już jakiś czas temu graliśmy na naszej antenie, to na zachętę do słuchania Ostatnie Proste dzisiejszej Nocy Berniego, kolejny z tych utworów, który pojawił się na małej płycie. Jak najbardziej, czyli tytułowy Eternity. Eternity. Eternity. time to say goodbye. not the time to say goodbye. Eternity, not the time to say goodbye. Eternity, not the time to say goodbye. Eternity, not the time to say goodbye. Eternity. Niespełna dwa tygodnie minęły od wydania nowej płyty Sawarza Eternity. 30 stycznia pojawiła się na rynku muzycznym i dziś w większym zakresie na naszej antenie w nocnych klimatach przed momentem utwór tytułowy Na Zachętę. Piątek 13, audycja z Italo i Eurodisco na antenie Radia Poznań w ramach Nocy Uberniego. 25 minut po godzinie 21. Napisałem i powiedziałem na samym początku, że staraliśmy się jakoś w tych wszystkich zbitkach kalendarzowych odnaleźć, ale przyznam się szczerze, na